الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu gminika, Muhammed alaihi salatu wasalam, njegov časnu porodcu, njegov uzvete asabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, <clears throat> evo nas u još jednom času zimske škole Islama. Družimo se sa predmetom hadis, komentaršimo Eh, E, hadise iz vjerodostojne zbirke hadisa kod imama Buharije iz poglavlja etike edeba. <clears throat> Zadnje što smo govorili jesu bili hadisi u kojima Allah poslanik Ali se ratu selam govori o svetosti muslimanske časti, svetosti muslimanskog života i svetosti muslimanskog imetka. <clears throat> Nakon toga Imam Buharija dolazi sa jednim novim podpoglavljem i kaže hadis 6044. poglavlje ili podpoglavlje psovka i klijetva su zabranjene. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, psovati muslimana je grih, a boriti se protiv njega je nevjerstvo. <clears throat> psovati muslimana je grih, vrijeđanje svakako, imam nevi Allah ne bi znao ovaj hadis spomenuo je ovdje u kontekstu da kao što imamo i lijepo ponašanje prema muslimanu, s druge strane vrijeđati, psovati, omalovažavati muslimana je islamom strogo zabrajeno, pa Allah poslanik Ali se ratu sa kaže psovati muslimana je grije. Sama činjenica da je nešto grijeh musliman vjernik bi trebao da se trudi da ostavlja takav postupak jer je to grijeh zabranjeno. Pa kaže Allah poslanik psovati vjernika je grijeh, a boriti se protiv njega je nevjerstvo. Svakako, ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste da se pod riječi ovdje e, borba protiv muslimana je nevjerstvo, ne misli nevjerstvo koje izvodi čovjeka iz vjeri, osim u slučaju kada bi čovjek smatrao da je doista dozvoljeno halal ubiti čovjeka muslimana. Ali čovjek ako kaže da ja znam da je zabranjeno se boriti protiv muslimana, ali se borim protiv njega, znači e, on čini grijeh, ali toga ne izvodi iz vjeri. Pa ovaj način ovakav izražavanja Božijeg poslanika, alih salatu wasalam, svata se na način da Allaho poslanik želi dodatno da to zabrani i da dodatno ukaže na pogubnost tog dijela. Pa kaže, psovanje muslimana je grije. A boriti se protiv njega u želji da ga čovjek ubije, to je nevjerstvo. Ne misli se nevjerstvo koje izvodi iz vjere. I pogledajte, ovakvi hadisi mogu biti razlogom, neispravno razumijevanje ovih hadisa može biti razlogom da čovjek, eh, ajde da kažemo, napravi velike probleme u vjeri, da smatra da znači ovaj postupak izvodi iz vjere. Ne, znači ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste da je Allah poslanik zabranio dvije stvari u hadisu. Zabranio je psovanje i zabranio je borbu protiv muslimana. Psovanje je grije, A borba protiv muslimana je na većim stepenu, pa je zbog toga Boži poslanik dodatno to zabranio i kazao, to je nevjerstvo. Znači kako bi se musliman vjernik što više zastrašio toga, nevjerstvo. Borba protiv muslimana je nevjerstvo da to bude razlogom da on ostavi taj postupak. <clears throat> Nakon toga, također jedan eh, hadis, od Ebu Zerra, 6045. E, hadis, da Allah poslanik ali se letu selam kazao, nijedan čovjek drugome, nijedan čovjek drugoga ne potvori za grijeh ili nevjerstvo, a da se to, ako njegov drug nije takav, ne vrati njemu. Također jedan hadis koji nam jasno ukazuje da čovjek treba da bude pažljiv i obazriv kada e, ocjenjuje i kvalificira druge ljude muslimane. Nažalost, mi živimo u vremenu kada velik, velik broj ljudi i tekako lahko sebi daje za pravo da druge ljude ocjenjuje i kvalificira, zaboravljajući na sebe i na svoje mahane i na svoje probleme. Pa Allah poslanik ali se letu selam u ovom hadisu prvenstveno želi da upozori muslimane na opasnost kvalificiranja drugih ljudi. Pa kaže Allah poslanik, nijedan čovjek drugoga ne potvori za grijeh, rekne da je učinio grijeh, a on taj grijeh nije uradio ili za nevjerstvo. A da se to, ako njegov drug nije takav, ne vrati njemu. Znači čovjek kaže za nekog nevjernik, ako taj čovjek nije nevjernik, to se kaže vrati njemu. Svakako islamski učenjaci u pogledu tumačenja ovog hadisa imaju doista mnogo govora. Mi ne želimo da ulazimo u detalje ovog hadisa jer ovo je definitivno e, kurs islama za početnike. Ali ono što mi treba da naučimo jeste da pazimo da pazimo svoj jezik, da čuvamo svoj jezik kada je u pitanju ocjenjivanje drugih ljudi i kvalificiranje ljudi. Pa Allah poslani kaže, ako nekog proglasimo griješnikom i ako nekog proglasimo nevjernikom, a on ne bude takav, to će se vratiti na nas. Iako sama riječ to će se vratiti na njega, kod islamskih učenjaka ima jako razilaženje šta se po tim pojmom misli. Ali generalno, znači učenjaci shvataju ovaj hadis da e, je ovo velika prijetnja da čovjek pazi kako iznosi ocjene obraći muslimanima. Nažalost, mi živimo u vremenu kada se nerijetko dešava da ljudi koji ne znaju najosnovnija pitanja vjeri, ne znaju učiti u Kur'anu, ne znaju nabrojati stvari koje kvari abdest, I onda sebi ljudi daju za pravo, nekada možda i dobro namjerno, u svome neznanju i džehlu, ljudi odu u najopasnije područje u islamu. Tamo gdje je minirano, oni odu, a to se zove tekfir. Proglašavanje pojedinca nevjernikom. To je znači polje u koje ulazi samo najveći stručnjaci islama i vidjet ćete kako ljudi ulazi i onda e, države, gradove, nacije proglašavaju nevjernicima što je i kako opasno. Čovjek se treba čuvati takvih pojava, vidimo koliko Allah poslanik prijeti takve stvari da čovjek bude pažljiv jer se to vraća na njega to se vraća na njega. Tako da ovaj hadis nas podučava da trebamo paziti e, kada govorimo o tim stvarima. Pogotovo mi živimo u jednom specifičnom vremenu i u jednom specifičnom podneblju. Velik broj ti ljudi koji su, evo da reknemo, dobro namjerni, tih omladinaca koji se vrati vjeri, koji imaju upalu, upalu imana i onda pod ljubomorom, zbog svega što vidi da se dešava oko njega od grijeha i svašta nešto, ljudi onda žure da ljude proglase nevjernicima. Mi živimo u jednom specifičnom podneblju. Živimo u periodu 1600 godina nakon Božijeg poslanika. Živimo u periodu gdje su ljudi bili 50 godina u komunizmu. Živimo u državi gdje muslimani žive sa nemuslimanima zajedno, pa su tokom godina živeći sa njima poprimili od njih mnogo toga svakako ovo nikako nije odobravanje grijeha koji muslimani čini, ali su to faktori koji mora imati na umu insan koji govori o pitanju tekfira i proglašavanja ljudi nevjernicima. Pa, smo, pa je pitanje tekfira proizvelo velike, velike smutnje i probleme na našem podnjevlju što se pitanjem tekfira bave ljudi koji ne znaju najosnovnija pitanja vjerije pa se čovjek vjernik treba čuvati i paziti znači e, u ovo poglavlje da ne ulazi. Svakako u islamu postoji e, e, pitanje tekfira, proglašavanje ljudi nevjernicima, ali pitanje ko smije tu da preuzme na sebe, pogotovo mnogo je širja karika da čovjek i određeno dijelo nazove dijelom koje izvodi izvjeri. Ali ako reknemo da određen narod čini dijelo koje e, izvodi izvjeri, to ne znači da svi pojedinci koji uradi to dijelo su izišli izvjeri. Pa je određen broj omladinaca pogriješio i tekako pogriješio kad je stavio na isti nivo ovu činjencu. Ako ljudi radi dijelo nevjerstva, oni su automatski nevjernici što je neispravno i netačno. Ja ne želim da vas umaram ovdje sa tim temama. Generalno ovaj hadis koji bilježi imam Buharija, velika je prijetnja da se ljudi poigravaju sa pitanjem tekfira. Rekli smo da je to specializacija, da je to jedno minirano polje u islamu koje ne smiju ulaziti osim najveći stručnjaci. Nakon toga, <clears throat> eh, imam Buharija, rahmetullahi alihi, <clears throat> citira nam hadis 6048. E, e, hadis da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike da je rekao dvojica su se ljudi pred vjerovjesnikom sallallahu alaihi wasallam počeli vrijeđati pa se jedan tako žestoko naljutio da mu je lice se promijenilo i stao je pucati od bijesa. Tada je poslanik Ali Salatu Selam rekao ja znam riječ od koje bi mu kada bi izgovorio prošlo ono što ga je snašlo. Potom je jedan čovjek prišao, prenio mu je šta je vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem kazao i rekao mu zatraži utočište kod Allaha, reci auzu billahi mine šeitanir rađim. A ovaj mu je odgovorio, misliš li da me je nešto snašlo, misliš li da sam ja lud, gubi se, odlazi. U svakom slučaju, ovaj hadis nam Imam Buharija citira u poglavlju e, kako i na koji način da se čovjek nosi sa srđbom a u toj srđbi bi čovjek mogao kazati nešto će, zbog čega će se kajati možda čitav život. Pa je Allah poslanik alaihi salatu wasalam vidio dvojicu ljudi koji su se prepirali, svađali su se, pa je jedan od njih, znači lice mu se promijenulo u svađi. Kaže Allah poslanik, ja znam riječ, znam nešto što kada bi on rekao smirio bi se. Da traži utočište od Allaha zbog šetane. Šetan je taj koji čovjeka, hajde kažemo, nagovara, govara, i na loše riječi i e, čini da se tako žarko raspravlja. Pa je jedan od asaba otišao tom čovjeku i kaže, poslanik Ali Selam kaže, kada bi ti to rekao, ti bi se smirio, a on i dalje u svojoj sržbi kaže, je li misliš da sam lud? Skloni se. Pa znači ovaj hadis nam jasno ukazuje da čovjek, ako se zadesi e, u situaciji da je se naljutio, da jedna od stvari koju spominju islamski učenjaci, spominju u vjerodostom hadisu, jeste da čovjek traži utočište kod uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala riječima a'udhu billahi mine šetan rađim. Svakako, u vjerodostojnim hadisma je došlo da ako čovjeka ispopadne srđba, da promijeni stanje u kojim se nalazi. Pa ako čovjek stoji i naljutio je se žestoko, dobro je da sjedni. A ako sjedi i naljutio je se, da se malo nagni. Isto tako, <coughs> ako može u tom momentu da se obuzda, da zikri, da spominje Allah subhanahu wa ta'ala riječima subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu ekber, da traži utočište od Allah, kod Allah subhanahu wa ta'ala od prokletog šetana. Isto tako došlo vjerodostojno hadisima da Allah poslanik alaihi salatu wasalam preporučio šutnju. Onog momenta kad se čovjek naljuti, nerijetko se desi da se nakon ljutnje pokaje za ono što je rekao. Pa je rješenje u islamu kad se čovjek naljuti da šuti. Jednostavno da sam sebe natjera da šuti, znajući da možda ono što kaži da će se pokajati, ali i posljedice ostaju. Došlo je u nekim hadisima u pogledu koji postoji razilaženje da čovjek e, kada ga zadesi ljutnja da odi da abdesti. Sam, znači kontakt sa vodom, e, promjena situacije u kojoj se čovjek nalazi, inšala biznila, djelovat će pozitivno na čovjeka da, da se odljuti, a isto tako se čovjek prisjeti vrijednosti vrijednosti kontrolisanja srđbi. Allah Đeršanu u Kur'anu kada opisuje vjernike e, džennetlije, wal kalvimin el gajva, to su oni koji e, savladavaju i nadvladavaju svoju srđbu, a imamo opet drugi vjerodostojni hadise u kojima Allah poslanik ali se letu selam obećava posebne nagrade kod uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu za one koji budu nadvladavali svoju srđbu. <clears throat> Nakon toga hadis, poznati onaj hadis od Ebu Zerra, u kojem stoji da je Ibnu Suvejda, vidio sam, kaže, Ebu Zerra i na njemu je bio prugasti ogrtač. I na njegovom slugi, njegovom robu je bio isti takav prugasti ogrtač, pa sam mu rekao, kada bi uzeo ovaj i obukao ga, pristajao bi ti, a njemu bi mogao dati neku drugu haljinku. Ovaj čovjek je vidio poznatog sahaba Ebu Zerra i vidio je na njemu dio platna, a isti takav dio platna je vidio na njegovom robu. Pa kaže, zašto bolan ti sebi ne uzmeš, jer Arapi u to vrijeme su nosali dva dijela platna na sebi, jedan dio bi okomotali oko donjeg dijela tijela, a drugim dijelom bi omotali gornji dio. Pa kaže, kada bi uzeo njegov dio, znači da to upališ, da ti ljepše stoji. Pa da vidimo šta je poenta da njih dvojica imaju isti ogrtač. Pa kaže, ja sam se s čovjekom ovim raspravljao, svađao, dodao je, a njegova majka je bila strankinja. Ovdje je prevedeno tuđinka, ali znači el-ađemije, znači e, nije bila porijeklom arapkinja. <clears throat> pa sam je uvrijedio te se on poželio vjerovjesniku sallallahu alaihi vseleme koji me upitao jesi li se sporječkao s tim i tim, jesam, odgovorio sam Allahu posljedniče. Jesi li mu uvrijedio majku, upitao je, jesam Allahu posljedniče, ti si čovjek u kojem još ima džahirijeta, rekao je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, zar i sada u ovim dubokim godinama? Da, odgovorio je, Nakon toga, znači, Ebu Zer je, hajde da kažemo, kao jedan vid, e, iskupa dao tom čovjeku ovaj svoj jedan dio ogrtača. Pa znači, pojenta je da hadis počinje sa, sa, sa ovim momentom da je njegov sluga nosio dio ogrtača kojeg mu je Ebu Zer dao. Ali je cilj imama Buharije što je citirao ovaj hadis jeste događaj koji se desio između Ebu Zerra i njegovog groba. Da je, znači, Ebu Zer uvrijedio, znači, tog slugu ili roba, u nekim predajama čak stoji da je to bio i Bilal, radi Allah, taranhu, uvrijedio ga je po njegovoj majici. U nekim predajama je stojalo, došlo da, je, da mu je kazao, o sine crnkinje, o sine crnkinje, pa ga je Boži poslanik, ali se leto se nam žestoko ukorio, kazao, in neke imru un fike džahilije, ti si insan koji još pri sebi ima nekih džahilijetskih osobina, svakako daleko od toga, znači e, on je musliman i uzoriti ashab, ali znači ta osobina koju je uradio da je se posađao sa čovjekom i kazao mu riječi koje ne doliči, to znači što ti ljude vrijeđaš na toj osnovi, to je stvar koju ljudi imaju u džahilijetu prije islama. To si ti u islamu trebao da ostaviš, da prevaziđeš. Ljudi se u islamu vrednuju samo po bogobojaznosti. Pa vidimo ovdje, znači, Allah najbolje zna imam Buharija, citira ovaj hadis nakon hadisa o srđbi, kako, u srđbi, kako čovjek u srđbi i raspravi i svađi može kazati nešto zbog čega će se pokajati i zbog čega će znači žaliti što je tu stvar i kazao. <clears throat> nakon toga, nakon toga imam Buharija, E, počinje s jednim novim poglavljem, a to je koje je osobine ljudi, koje je osobine ljudi dozvoljeno spomenuti poput visok ili zdepast. Mi ćemo doći sada do poglavlja e, gibeta i ogovaranja. Gibet i ogovaranje je da čovjek spominje brata muslimana po nečemu što ne voli. E, eh, U datom momentu čovjek spomene nešto određenoj osobi ne želijeći da ga uvrijedi samo jednostavno kako bi on bio prepoznatljiv, kako bi se znalo na koga se misli. Pa možda nekada imamo čovjeka koji izrasto visok, pa on govori o tom čovjeku i ne može neko da sad kaže, ma to je onaj visoki. Ne želijeći da ga uvrijedi, želijeći samo da neko svati o kojoj osobi, o kojoj osobi se radi, pa nam je imam Buharija ovdje citirao <clears throat> Citirao nam je cijeli hadis, kompletan hadis kako je Allah poslanik ali se letu selam klanjao jedan namaz, pa je, znači, mi smo o tome govorili kada smo bili u poglavlju fikha, da je Allah poslanik ali se letu selam predao selam nakon dva rekiata. Nakon dva rekiata, pa mu je jedan čovjek, jedan čovjek čije su ruke malo bile e, duže nego što su u ostalih ljudi, pa su ga zvali Zuljedin, dvoruki, čovjek sa dvije ruke ili došlo je pojašnjenje u nekim rivajetima hadisa, čovjek čije su ruke malo bile duge, pa su ga ljudi zvali dvoruki ili e, onaj sa dugim rukama. To je bio njegov znači jednostavno nadimak i nije to bila uvrijeda, jer je to bio opis njega. Pa čak Allah u poslanika alaihi salatu wasalam kazao je ashabima Znači, kada je Boži poslanik klanjao podni namaz i predao je selam nakon dva rekiata, ustao je taj ashab, iako je tu bio Ebu Bekr i Omer, kaže Allahu poslaniće, jesi li skratio namaz ili je nešto novo objavljeno? Kaže, niti sam zaboravio, <clears throat> niti je nešto novo objavljeno, <clears throat> niti sam skratio, klanjali smo kako treba. Ne, kaže Allahu poslaniće, klanjuo si dva rekiata, Pa kaže Allah poslanik, ovdje je pojenta zbog čega imam Buharija citirao cijeli ovaj događaj. Je li kaže tačno ovo što govori Zulje Dejn, ovaj čovjek sa dugim rukama, tako ga je Boži poslanik nazvao dvoruki, uh, je li tačno ovo što on govori? Pa su kazali, sad jeste, Allaho poslaniče, tačno je klanjao si dva rekiata, pa je Allaho poslanik ustao i klanjao još dva rekiata. Ali cijeli hadis imam Buharija, to je, znači ono što smo govorili, pronicljivost imama Buharije, da nekada citira jedan ogroman hadis samo zbog jedne riječi. Iako ovaj hadis prvenstveno se citira u poglavlju namaza i citira se o sehvi seždi i citira se kako čovjek u namazu može i pogriješiti, ali ga je ovdje Imam Buharija iz njegove pronicljivosti citirao zato što je Boži poslanik alaih salatu wasalam ovog čovjeka spomenuo po tom imenu, ali nije želio da ga uvrijedi, samo jednostavno jer je to bio njegov nadimak po kojem je bio prepoznatljiv. <clears throat> nakon toga, nakon toga Imam Buharija ulazi u jedno E, veliko i opasno poglavlje i mi ćemo ako Bog da se u tom poglavlju noćas malo i zadržati, a to je poglavlja zabrana ogovaranja u islamu. Jedno veoma, veoma opasno poglavlje, islamski učenjaci imaju zajednički stav da je ogovaranje brata muslimana veliki grijeh. I ne znam danas, među ljudima koji praktikuju vjeru, koji klanjaju, da ima grijeh koji je toliko rasprostranjen, a da je to veliki grijeh kao što je gibet. Znači ljudi koji klanjaju i koji poste i žene koje su, znači praktikuju vjeru, nećete inače da piju alkohol, nećete inače da kradu, nećete inače da su kriminalci, nećete inače da psuju i tako dalje. Veoma rijetko ćete naći da ljudi čine velike grijehe, osim gibeta. Osim, znači, pre, e, e, spominjanja brata muslimana po onome što ne voli, to znači je jedna od najrasprostranjenijih bolesti danas u ummetu. Kada pogledamo u Kur'an, kada pogledamo u hadisa Allah poslanika alaihi salatu wasalam, vidjet ćemo da zabranjuju gibet, znači na jedan način kako nije zabranjen niti jedan drugi grijeh u islamu. Prije toga šta je to gibet? Allah poslanika alaihi salatu wasalam pitao jedne prilike sahabe, znate li vi šta je to gibet? Gibet. Pa su rekli Allah, Žešanu i njegov poslanik najbolje znaju, pa kaže Allah poslanik, ali se letu selam, gibet je. Ovo moramo zapamtiti. Da spomeniš brata muslimana po nečemu što ne voli. Što god znači ti pričaš o čovjeku, a on ne bi volio da ti to pričaš i ti to možda ne bi pričao da je on tu, to je gibet. Pa sahabi kažu, a dobro Allahu poslaniće, ako ima insan pri sebi to, Znači oni su u jednu ruku shvatili pa dobro, možda se ne smije pričati ako on to nema pri sebi, ali ako ima možda može. Pa kaže Allah poslanik ponovo, kaže ako on ima pri sebi to što ti spominješ o njemu, ali nema njega tu i on to ne voli, to je kaže gibet. Da. A ako ti njega spominješ po nečemu što on nema, onda je to potvora. Ponavljamo da bi shvatili šta je gibet. Gibet da spomeneš čovjeka po onome što on ne voli. Sve dana što pričamo o osobi koja nije prisutna, a on to ne bi volio da mi pričamo, to je gibet. To je ogovaranje. Ima šest situacija u islamu kada je gibet dopušten, ali to su izuzetci. Veliko pravilo u islamu, ogovaranje je zabranjeno. Ogovaranje je po konsenzusu islamskoj činjaka veliki grijeh. Mi smo rekli u islamu imaju dvije vrste grijeha, mali grijesi, veliki grijesi. Mali grijesi su oni grijesi koje kada činimo dobra djela mogu se pobrisati mali grijesi dobrim djelima, veliki grijesi za njih se moramo pokajati Allahu subhanu wa ta'ala pokajanjem u kojem će se ispuniti svi uvjeti ispravnosti teube. Veliki grijeh je svaki grijeh za čijeg počinjuca je propisana dunjalučka kazna ili ahiretska kazna. Ili je počinjuc tog grijeha, počinioc tog grijeha proklijet, da li Kur'anom ili sunnetom Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, ili se počiniocu tog grijeha prijeti kaznom. Vidimo kako uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala govori o gibetu i kaže وَلَا يَغْتَ بَعْدُكُمْ بَعْدَ i nemojte jedni drugi ogovarati. U kojoj suri? U suri Huđurat. Sura, Rekli smo da se ta sura kod nekih učenjaka zove sura Edeba, sura Bontona, sura Kodeksa. Allah Žešanu u toj suri daje smjernice mu'minima kako i na koji način da organiziraju jedno društvo. Koji bolesti treba da se čuvaju? Pa u ovom ajetu Allah Žešanu kaže i nemojte ogovarati jedni drugi. Zar bi neko od vas, zar bi nekom od vas bilo drago da jedi meso umrlog brata svoga? a vama je to odvratno. Zato se bojite Allaha, zaista Allah prima pokajanje i samilostanje. Znači uzvišeni Allah s.w.t. ovdje nakon što zabranjuje gibet i ogovaranje, poredi gibet, ogovaranje sa jedinjem mesa mrtvog brata. Znači nešto što ne postoji u islamu. Da čovjek, znači gibet, uzvišeni Allah poredi, bili neko od vas volio da jede mrtvo meso svoga brata? Pa je veoma bitno, braćo moje draga i cijenije sestre, <clears throat> da čovjek, da čovjek pripazi se ovog velikog grijeha, to što su mnogi hadisi koji zabranjuju, koji strogo zabranjuju gibet. Imam Buharije citira ovdje jedan hadis koji E, po svojoj vanštini i nema veze sa ovim poglavljem. Čak sam danas čitao u komentarima ovog hadisa, e, veliki komentatori Buharinog sahiha se čude zašto imam Buhari citira ovaj hadis u ovom poglavlju, kada je Allah poslanik Ali se rad sam prolazio pored dva kabura, pa je kazao doista se vlasnici ili oni koji su zakopani ovim kaburima sada kažnjavaju, kažnjavaju se zbog velikog grijeha, a mogli su se, nije bilo teško sačuvati tog grijeha. Pa je kazao Allah poslanik, jedan od njih se nije čuvao od mokraće, a drugi je činio nemimet. Jasno je došlo u ovom hadisu nemimet, prenosio je ljudima riječi s ciljem da zavadi te ljude. Pa u ovom hadisu uopšte nije spomenut gibet, a imam Buharija ga je citirao u poglavlju koji govori o gibetu, pa je ostalo znači jedna mala enigma zašto Imam Buhari je citirao ovaj hadis, ali u svakom slučaju Imam Buhari je citirao ajet koji jasno, jasno, jasno zabranjuje muslimanima gibet i zabranjuje ga na jedan način kako u islamu nije zabranjen niti jedan drugi grije. Mi ćemo ako Bog da, mi ćemo ako Bog da, e, E, malo se zaustaviti da spomenimo nekoliko stvari vezani za gibet i ako Bog da da spomenimo neke praktične načine koje bi svi mi trebali za, zapisati i pokušati svakodnevno da ih čitavamo u želji da što e, više se, ajde da kažemo, očistimo od ovog opasnog, opasnog grijeha. Prva stvar rekli smo da je e, gibet, ogovaranje, spominjanje ljudi po onome što oni ne voli, da je to po konsenzusu učenjaka veliki grije. Druga stvar, <clears throat> imamo situacije kada gibet i može biti dopušten, ali je znači osnova da pazimo da je gibet veliki grije. Pa kažu islamski učenjaci, gibet može biti e, dopušten kada se neko nekome žali kako bi spriječio nečiju nepravdu i zulm nekome ko to može učiniti spriječiti. Pa primjer radi, ako insan nekom učini nepravdu i on ode sudiji ili ode e, vladaru i kaže taj i taj mi čini zulum, definitivno taj ne voli što on priča o njegovom zulumu. Ali da bi se spriječio zulum, čovjek ima pravo da to ispriča. Isto tako znači <clears throat> da se čovjek požali nekome e, u tome da mu pomogni da mu pomogne u određenim pitanjima e, zbog nepravde koja mu se čini i tada, znači, ali čovjek uvijek mora paziti kada one kome govori što nešto ne voli, da govori samo u potrebi onoliko koliko mora govoriti, da ne ulazi u njegove druge privatne stvari u životu. Isto tako, e, nekada e, osoba mora postaviti pitanje kao što je došla Hind, Božijem poslaniku, ali se letu sredan, kaže Allah poslaniće, Ebu Sufjan je škrt čovjek, ne daje meni i mojoj djeci koliko nam je potrebno i metka. Mogu li ja uzeti iz njegovog imetka koliko nam je potrebno, kaj poslanik može? Pa je ona ovdje spomenula u Ebu Sufjanu jednu negativnu osobinu, da je škrt. U osnovi to je gibet, ali kada je došla pita šerijatski propis, ona ima pravo da to pojasni kako bi dobila ispravan odgovor. Isto tako, kažu islamski učenjaci, da nekada čovjek ako vidi da određeni insan nanosi problem ummetu, poziva u dalalet, u zabludu, ima pravo da ukaži na tog insana, bez obzira što ta insan to ne voli, ali će ukazati zbog veće koristi koja proizilazi iz toga. Isti je i sličan primjer kada dođe neko i konsultuje vas. Primjer radi čovjek hoće da uda svoju čerku za nekog i kaže, pita vas za insana, znate li ga? Vi znate o njemu negativnosti. Govoriti o tim negativnostima je gibet. Ali ovom čovjeku sada više nije gibet. Zašto? Jer imamo opravdan razlog. Čovjek pita, želi da uda svoju čirku e, za tog insana, pa je dozvoljeno čovjeku da spomeni one njegove negativnosti koje su vezane za brak i koje mogle utjecati e, znači, na donošenje odluke da li za njega udati čirku ili ne. Isto tako... <clears throat> Kažu islamski učenjaci u datom momentu ako insan javno čini grijehe, javno čini grijehe, gotovo on sam je sebe promovisao kao takav, znači govoriti o tim njegovim grijesima nije gibet. I rekli smo nije gibet ono što je Boži poslanik spomenuo onoga ashaba, onoga ashaba kada je rekao E, dugoruki ili ovaj sa dugim rukama. Znači ako nekada želimo nekoga opisati, ne postoji drugi način da ga opišemo, da kažemo to je onaj slijepi, to je onaj visoki, to je onaj mršavi, to je onaj što e, hramlje i kleca na nogu. Ako čovjek to uradi ne želeći da ih vrijeđa, već samo da ih E, opiše kako bi neko sati o kome se radi, inša Allah, to su neke od situacija kada su učenjaci kazali da e, samo ogovaranje može postati dopušteno. Ali, znači, generalno se moramo paziti, ja znam sebe i svoj život, garantujem da ne prođe dnevno ni jedan dan, a da ne upadnem u ovaj veliki grijeh. Tako čovjek treba da se čuva ovog velikog grijeha, S druge strane vidjet ćemo mi tim svojim grijesima, činjeći grijehe, dajemo drugim ljudima svoja dobra djela. <clears throat> Interesantno je spomenuti šta su islamski učenjaci kazali, zašto ljudi u većini slučajeva tako lako padaju u grijeh e, gibeta, odnosno e, šta su razlozi činjenja tog grijeha. Pa prva stvar kažu islamski učenjaci, jeste da čovjek bude zavidan. I sinoć smo i, i prija govorili koliko je zavidnost opaka, do te mjer čovjek je zavidan nekome. Govorili smo kako je neispravno biti zavidan muslimanima, pa je neispravno biti zavidan komšiji. Čovjek kada je zavidan nekom insanu, to će njega ponukati da o tom insanu priča ono što taj insan ne bi volio da se o njemu priča pa je znači zavist jedan od razloga zašto ljudi padaju u gibet. Isto tako, e, nekada čovjek u društvu bude, on vidi da oni gibete i pričaju, ali jednostavno čuvajući neki hatur njima, stid ga je da reagira, čovjek se pridruži takvom društvu. Isto tako, nekada insan sebe želeći opravdati, sebe želeći e, prikazati e, dobrim, savršenim, druge ljude kalja kako bi on ispao bolji. Pa ćete vidjeti čovjek priča ovaj nevelja, ovaj nevelja, ovaj nevelja, ovaj ne pa ko valja? pa dobro, zar niska, ja jedini valjam. Pa kažu islamski učenjaci, jedan od razloga padanja u gibet jeste da čovjek želi da sebe istakne tako što će o drugim ljudima govoriti o njima negativno. Isto tako, nerijetko se dešava da ljudi u šali ogovaraju i misle da ono kao to je šala u islamu, znači sve što čovjek kaže, meleki zapisuju. Isto tako, E, nerijetko se dešava i o tome ćemo govoriti poslije, da ljudi u slobodnom vremenu jednostavno, znači slobodan je, ne zna šta će i onda hajde, o čemu ćemo pričati, pa daj da nekog rata muslimana malo ogasolimo, daj da ga malo pretresemo, jednostavno u dosadi. Vidjet ćemo zato i rješenje da se čovjek zaposli korisnim stvarima, ali sada govorimo o faktorima, jedan od faktora zašto ljudi padaju u gibet jeste nezaposlenost. I na kraju, E, nerijetko je trka za dunjalukom i natjecanje za dunjalukom, ova ima više, ova je bolji, ova je ugledniji i onda jednostavno čovjeka to ponese i onda čovjek pada u ovaj veliki grih. Ono što je meni interesantno i volio bi, ako Bog da, da zapišemo, 26, e, ako Bog da metoda, 25, e, 26 metoda, da pokušamo svi zajedno, jer cilj ove škole jeste da se međusobno svi potpomažimo, da se popravljamo. 25 metoda kako i na koji način da pokušamo iz svog života izbaciti ogovaranje. Pa ako Bog da, počinjemo, a nadam se da ste spremni da to zapišete. Prva stvar jeste da čovjek s vremena na vrijeme čita argumente koji e, govori o zabrani gibeta. Pa čovjek kada pročita ovaj kuranski ajet, zar bi neko od vas volio da jede mrtvo meso svoga brata? pa kada vidi hadise u kojima Allah poslanik ali se letu seram govori o gibetu, zabranjuje gibet, onda će tu inšala biti razlog da čovjek ostavi e, ovaj veliki grije. Isto tako, da čovjek čita argumente koji govori o opasnosti nekontrolisanja jezika. Allah poslanik kaže čovjek će kazati riječ, riječ, samo riječ. Neće joj se osvrtati, a zbog nje će biti bačen u džehennem dublje nego što je od istoka do zapada pa da čovjek čita argumente koji govori koliko je opasno, čovjek ne kontroliše svoj jezik. Isto tako, da čovjek čita e, biografiju učenjaka, pobožnjaka koji su bili prepoznatljivi po čuvanju jezika, da vidi da može se čuvati jezik. Vidjeli smo u biografiji mama Buharije koji je bio E, u jednom velikom poslu, znači ocjenjivanje hadijskih prenosilaca, stotine, hiljede ljudi treba ocijeniti i dati ocjenu, znači je li povjerljiv ili nije. Imam Buharija kaže sam za sebe, ja se nadam da ću doći na sudnji dan i da nisam nikada nikoga ogovorio. Isto tako imamo učenjaka koji su govorili ja sam spreman Allahu položiti račun za 30 godina moje prošlosti za svaku riječ koju sam rekao. <clears throat> Pa takve stvari kada čovjek e, čuje, kada pročita, kada vidi šta ljudi, e, koliko su ljudi e, čuvali sebe, svoj jezik, pazili šta govori, onda jednostavno to bude razlog da se i on potrudi. Broj četiri, <clears throat> čovjek treba da se prisjeti kada nekoga ogovara, iako on možda tog insana ne voli i zavidanu, on mu daje nešto najskuplje što ima daje mu svoja dobra djela. Jer Allah poslanik ali se lato samo u vjerodostojnom hadisu spomenuo je da čovjek muflis pravi bankrot je onaj koji dođe na sudnji dan sa velikim dobrim djelima, ali poslije to podijeli ljudima koji je zakinuo nekoga jezikom, nekoga udario, nekoga potvorio, nekoga ogibetio i tako dalje. Pa čovjek kada hoće nekoga gibetiti, u većini slučaja to su osobe koje on ne voli daješ osobi koju ne voliš nešto najskuplje što imaš, daješ mu svoja dobra djela, pa to će biti razlogom da se čovjek sustegni od tog velikog grija. Broj 5 jeste da čovjek u granicama opet ljudske mogućnosti pokuša da se dijelimično u datom momentu izolira i vidjet ćemo da su islamski učenjaci mnogo preporučivali, pogotovo u vremenima smutnja i izazova, da čovjek što manje vremena provodi sa ljudima, da što više vremena provodi u ibadetu, što više vremena znači da provodi učeći i badeteći, ali e, sam taj e, čest kontakt sa ljudima dugo vremena sa ljudima, uvijek na kafi, uvijek na sjelu, uvijek na kiki, uvijek ovdje, uvijek ondje, jednostavno na taj način se otvaraju mogućnosti da dođe do gibeta. E, šesti način da čovjek sebe stavi u poziciju, e, šesti način da sebe čovjek stavi u poziciju osobe koja se gibeti. Allah poslanik ali se letu sram kaže niko od vas neće biti potpunog imana dok ne bude volio muslimanima ono što voli sebi. Opodite se prema ljudima onako kako voli da se ljudi obhode prema vama. Pa insan znači ako već onekom je govori da se stavi u njegovu poziciju. Volim li ja kada neko meni iza leđa priča o meni? Ne volim. E, eh, Tako isto ja sada želim da pričam o tom bratu muslimanu nešto što ne voli. Onda neću ni ja pričati o njemu. Znači, kao što mi ne volimo da se ljudi opode prema nama tako da nam iza leđa pričaju, ne smiju nam to kazati u lice, onda i mi ne treba da se prema drugim ljudima ponašamo tako. Broj 7. <clears throat> Da čovjek čita, znači, rekli smo, bila je jedna od tačaka da čita o opasnosti nekontrolisanja jezika, s druge strane je da čita argumente koji govori o vrijednosti čuvanja jezika. Allaho poslanik ali se letu sram, kad su jedne primke pitali Allaho poslaniće u vremenima smutnje, izazova, gdje je spas, kako se spasiti, kaže Allaho poslanik, emsik alejke risanek, čuvaj dobro svoj jezik. Pa je, znači, vrijednost čuvanja jezika isto e, faktor kako čovjek da se, ako Bog da riješi gibeta. E, broj osam, da čovjek se koncentriše na popravljanje svojih mahana. Insan u dosta slučajeva zaboravi sebe, zaboravi svoje mahane i onda u nedostatku, znači liječenja sebe, jer je mnogo lakše pričati o drugima, gibetiti, potvarati, nego popravljati sebe najteže je popravljati sebe. Pa čovjek znači koji želi da izbjegne gibet, neka se posveti sebi, neka gleda u sebe svoje negativne postupke i neka pokuša to popravljati i liječiti. Broj 9. <clears throat> čovjek treba da dovi Allahu, da mu olakša da što prije ostavi taj grijeh koji ima pogubnosti i dunjaluka i ima pogubnosti ahireta. Pa čovjek treba da od njegovih dova bude, o gospodaru, olakšaj mi da ostavim gibet, o gospodaru, olakšaj mi da čuvam svoj jezik, čuvam svoj jezik i tako dalje. Isto tako, broj 10, <clears throat> da čovjek što više vremena e, provodi kada je u pitanju, znači njegov jezik u ibadetima koji su <clears throat> govornog karaktera. Pa što više zikra, što više dovi, što više učenja Kur'ana, što više čitanja, ali znači da se čovjek zaposli svoj jezik onim što je korisno, a najkorisnije su stvari učenje Kur'ana, spominjanje Allaha, učenje dova i tako dalje. Broj 11. S odnovnom kuranskom ajetu, čovjek kada hoće nekoga ogovoriti, spomenuti po nečemu lošim, da se sjeti, odnosno da pokuša zamisliti da u tom momentu jede meso mrtvog čovjeka svoga brata. Znači, hoćeš nešto progovoriti, hoću i ja nešto progovoriti, loše o nekom bratu, sjetiš se, a dobro sad, brat moj mrtav i ja uzimam dio njegovog mesa i pokušajem to jesti. Sigurno ako instan se sjeti ovakvih stvari, to će biti razlogom da ostavi totalno gibet ili da umanji ogovaranje. Isto tako, <clears throat> treba čovjek da zna i da bude svjestan sve što kaže da je zapisano. Znači čovjek nekada u datom momentu nekada se šali, nekada nešto rekni i to sutra preko sutra zaboravi. Ne smijemo zaboraviti وَوُدِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ويقولون يا ويلتنا ma li hadha kitabi la yugadiru sagiraten wala kebiraten illa ahsaha. Čovjek će vidjeti svoju knjigu dobrih i loših dijela na sudnjem danu pa će povikati kakva je ovo knjiga, ni malo, ni veliko dijelo nije izostavila. Ma jelfidhu min qawlin illa ledehi raqibun atid. Oni ni jednu riječ ne izuste, a da pored njih nisu oni koji bdiju, oni koji zapisuju njihova dobra i loša dijela. Pa čovjek ne treba da se zavarava to što smo prije sedam dana ili deset ili petnaest nekoga ogovorili i mi smo to zaboravili. Ahsahullahu wa nesuh. Allah je to zapisao, a oni su to zaboravili. Pa insan zaboravi svoje grijehe, ali treba da znamo da su oni u naš životni defter zapisani. Isto tako, e, od stvari kako čovjek da, e, da ostavi ogovaranje jeste da bude od onih ljudi koji će braniti čas muslimana u njegovom odsustvu. Pa insan kada čuje da neko, ne daj Bože, u njegovom ocu, u njegovom prisustu gibeti, da bude od onih ljudi koji će se truditi, da kaj, brate, Allah te nagradio, gde da to ostavimo. To je gibet, ako ima šta reći tom insanu, recimo to u oči, Allah poslanik Ali se rato sam kaže, ona insan koji bude branio čas muslimana, Allah će njegovo lice odbraniti od vatri na sudnjem danu. Pa insan da bude, znači na taj način će insan izbacivati gibet iz svoga života. Isto tako, da insan pokuša sebe obavezati da ako već je ogovorio nekog insana, da za tog insana što više dove upućuje. Isto tako da insan bude od ljudi koji ostavljaju ono što ga se ne tiči. Jednostavno, hoćeš o nekom je govoriti, gibet, iznositi, šta se to mene tiči? Min husni islam il mar i tarku humala ja'nihi, od ljepoti čovjekovog islama da ostavi ono što ga se ne tiči. Isto tako, E, čuvanje e, prepirke i svađe. Jer nerijetko se dešava prepirka i svađa, nakon toga polučuje da čovjek ogovara tu osobu. S nekim sam se svadio, s nekim sam se prepirao, nakon toga odlazim i onda ja pričam, mi se posvadili, mi ovo rekli i tako dalje i dolazi do ogovaranja. Isto tako <clears throat> da se čovjek potrudi da njegovo društvo budu bogobojazni ljudi kada se druži čovjek sa bogobojaznim, učenim, znači ljudima koji ne ogovaraju i on će vremenom vidjeti, oni cijeli dan sjede i nisu nikoga spomenuli. Bilo je učenjaka koji kaže, sjedio sam, družio sam se sa čovjekom 30 godina, nikada u životu nikoga nije spomenuo po lošim. Pa kada čovjek se druži sa takvim osobama, definitivno, definitivno će to ojačati kod njega e, tu moralnu stranu da izbjegava gibet. Isto tako, e, obrnuto čuvati se loših društva. Znači imate ljudi koji e, sjede po cijeli dan i njihova samo znači trpeza je e, meso muslimana. Čovjek treba da bježi od takvih ljudi još na Dunjaluku. Ako čovjek vrati svoju e, ploču i e, vidi, juče sam sjedio sa ljudima tri sata, ogovorili ovoga, ogovorili onoga, ogovorili ovoga, ogovorili onoga, ogovorili ovoga, ogovorili... Boga mi je to loše društvo ili ćemo mi ostaviti to ili ja se više neću družiti sa takvim ljudima. Isto tako <clears throat> čovjek treba ako ima problem sa gibetom, a nalazi se u društvu, da im kaže da ga zaustave kada počne. Jednostavno da im otvori vrata, da kaže braću moja draga, insan se nekada zanese, počni ogovarati, Allah vas nagradio kada vidite da da sam počeo učiniti taj grih, zaustavite me. Nemojte mi dozvoliti da to radim. Isto tako <clears throat> jedna veoma interesantna stvar, vjerujem da je malo oni koji će prakticirati, ali je ljekovita, kao što ljudi u Evropi gore nauče veoma brzo da poštuju e, zakone saobraćajni zato što su jake kazne, I onda kad se vrate u Bosnu ili u Srbiju ili Crnu Goru, tada oni preko noći dok prijeđu preko granice odmah više ne postuju zato što kod nas i nema kazni ili su blaži ili se može to riješiti sa mitom sa 10 eura. Pa čovjek da sebe optereti kada god nekoga ogibetim i ogovorim trebam platiti kaznu. Nek sebi on odredi kaznu pa ćete vidjeti kako čovjek i ja ovaj vidjet ćemo kako čovjek e, će ostaviti e, ogovaranje. Od stvari koje će nam pomoći da ostavimo ogovaranje jeste i e, svjesnost činjenici kolika je blagodat jezik pa da čovjek bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala što mu je podario jezik s kojim govori, pa da taj jezik ne koristi na način kako mu je zabranio njegov gospodar. Isto tako, da ne dozvoli sebi da na gibet uzrača gibetom. Znači, ako je neko nas ogovorio i mi smo čuli da on nas ogovara, to je dovoljno nama. Mi ćemo uzeti njegova dobra djela, ali nemoj da dozvolimo i mi njemu da i on uzima naša dobra djela. <clears throat> Isto tako ako hoćemo da ostavimo gibet i ogovaranje, da zamislimo da osoba o kojoj govorimo je pred nama. Kada je osoba pred nama, znači mi u razgovoru sa njim gledamo da biramo najljepše izraze, da se lijepo prema njemu ponašamo, e tako, znači zamisli da je taj insan pored tebe, ako nije pored tebe taj insan, imaju meleki koji zapisuju tvoje riječi. Isto tako, kažu islamski učinjaci, ako se čovjek nađe na, e, u situaciji da neko gibe ti, a stid ga je da upozori, a trebao bi da upozori, kažu islamski učenjaci, obaveza je čovjeku kada je u društvu i oni ogovaraju nekoga da ju upozori. Obaveza mu je da upozori i na to kaže braćo Allah vas nagradio, to što radite nije ispravno, ali ako to ne može da podigni glas zikrijeći, da kaže estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah ili da prouči kuranski ajet gdje Allah Žešan govori o gibetu, uh, ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه i tako dalje pa znači da čovjek spominjanjem Allaha ili učenjem argumenata koji to zabranjuju ljude podstakne da ostavi tu i zadnja kod mene bar tako 26. stvar jeste da čovjek prije nego što želi da progovori da postavi sebi pitanje ono koje smo juče govorili a to je da Allah poslanik kaže onaj ko vjeruje Allah i sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti Pa prije nešto progovori čovjek i žedni da kaže nešto što će ga koštati na dunjalku i na hiretu, da postavi sve pitanje je to dobro, ako nije dobro, bolje onda da šutim. U svakom slučaju, e, ja sam ciljano malo više odužio ovdje e, kod ovih komentara, ovih hadisa iz razloga što je zaista to jedna od najrasprostranjenijih bolesti e, koja je prisutna kod ljudi, praktičara, vjerije muslimana, tako da pokušao sam da vidim u knjigama islamskih učenjaka šta su spomenuli, kako i na koji način praktično da ostavimo ogovaranje. Molim Allah Đelšanu da nas pomogni da ostavimo ovu opaku bolest koja sigurno nosi negativne e, posljedice za, za cijelo jedno društvo, kako, u, kako na Dunjalku, a nakon toga i negativne posljedice na Ahiretu. E, na kraju, subhaneke, Allahumme bihamdike, ešhedu in la ilaha ila ente stakfiruke, ve etubu ilike.